Petra, la dangera mita rugia rocco. מעבר להרים ולמדבר, אומרות האגדות ישנו מקום, שאיש ממנו חי עוד לא חזר, והוא נקרא הסלע האדום. או, הסלע האדום, האדום. malanta la desert kai la montar fabel racontas che trovigas loc por multa i vivoi estis gi altar kai estas di anomo ruja roc ho oh, fabela ruja roc ruja roc Malantau la desert cae la montar Fabel raccontas che trovigas loc Por multai vivoin estis gi altar Cai estas gia nomo rugia roc vi jus auscultis la unuan strofon cum refreno en la origina hebrea versio ca en la esperanta versio de la malnova Israela canzono, quies el sendon oni mal dum la quindeca i iaroi de la antaua iarcento. Gi temas pri la rugia rocco, tio estas Petra, cae prigia ege dangera al logo por la venturema Israela iunularo. Sude de la morta maro, en la deserto de Negevo, situas la valo Arava, la ulonge disvidita de la Israela Jordana limo. Dudec quin kilometroin trans tiu limo trovigas Petra. La plej konata turisma atrakcio de Jordanio. Temas pri nekredebla archeologia urbo parte construita fare de la nabatea gento per sculptado de ros colora sablo stono sur la cent metro in alta i flancoi de profunda caniono. la plei fama inter la multe nombra i restagioi i la i della urbo estas construajo facte enorma alte reliefo nomata la tresoreio vidu la supran bildon. Gia fassado estas du decoc metro in larga, cae quar dec metro in alta sendube temas pri unu el la plei mirindai cae famai locoi en la mondo. En Petra ocasas murdo, cae enquetas la detectivo Poirot, en la crim romano rendevuo cun morto de Agatha Christie. Giuste en la tresoreio oni filmis quelca in senoin de la filmo Indiana Jones cae la lasta cruz milito. Concerne la esperantan literaturon pri Petra racontas en sia libro Esperanto kai vivo la conata russa esperantisto Vladimir Samodai. Do, chi len Israelo je la meso de la antaua iarcento Petra estis considerata tre dangera cae malpermesita loko? loco? Tiam, por atingi Petran, oni devis casce transpassi la limon cun Jordanio, araba lando ege malamica al Israelo, cae iri prescau dudec quin kilometroin en deserta areo sen esti malcovrita. Tio estis la revo de prescau ciu iuna sabro, tio estas israelano ciu nascigis en Israelo tre mal multai versaine nur tri successis effectivigi tian rebon kai reveni heimen sen difecte kai secure. Ec de 1953 gis 1957 ne malpli ol dec duge iunuloi per eis dum sia provo atingi la mitan rugian rocum multai aliai resignis dum la irado, cae successis reveni pli mal pli grave bunditai. La frenesa endangerigio farigis tiel moda che la autoritatui mal permessis la perradian el sendon de la canzono la rugia rocco, timante che gi instigu al dona in iunuloin al tiu dangerega excurso. Sed, malgrau la dangero, ca ieble giuste protio, Petra daure flamigis la fantasion de la geiu nulloi. Ec de la fino de 1957, post ciam polizzo cae armeo prisorgis tauga in rimedoin, ne plu pereis israelanoi dum contra ulegia irado al Petra. Tamen la sopiro al Petra ne malaperis, ca estis celca provoi gin atingi. La plei fama interili ocasis en 1959, cia marmea parasciutisto stelis jipon de unuigintai nazioi libere visitis Petran cae veturis tra la tuta Jordanio. Sen probleme li revenis heimen, cae estis condamnita al unu jara en prisonigo. Post la subscribo de la paz contracto inter Jordanio ca Israelo, je la fino de 1994, mi iam du foie visitis Petran cae Jordanion. Last foie, dum la unua esperanta mesorienta cumveno veno en la mano, en du mil hoc. Lau place, vi povas specti la cisuban esperantan filmeton pri Petra cae celcai rilatai ticlai esploroi. Malanta la desert cae la montagne, fabel racontas che trovigas loc por multai vivoi estis gi altar cae estas gia nomo rugia